Ia da, partida pixka bitxia zen, eh? eh ez sartiak partidan, eta gero sartu dira, Bixente eh, Gerratek eh, pixka eta lan gerra gero dozen pilotetan tiratu, eta kinte eginez, eta berriz egin dira, bon, beharko da gure pixka dudatu, eta ara, ondarriat berriz azken amarkada horretan hor berriz handu zinez berriz partida gure gain hartu, eta go hartu, eta ara,